Hey, it's me Ronaldo. Thanks for tuning in to Hugot Radio. So tonight ang uh, topic natin ay paano malaman yung mga signs dapat makita nyo kung ang isang lalaki ay uh, ginagamit ka lang pero hmm, nang hindi mo na papansin. Nako, nako, nako, nako. So, lagay ko dito yung uh, topic natin. Wait lang. Asa na ba yon? Signs na ginagamit ka lang ng lalaki. Alam mo, ang pinaka-importante sa babae, I know, uh, kapag uh, gusto nila magkaroon ng kapareha, syempre gusto nila yung sincere sa kanila, di ba? Yung totoo, yung hindi sila niloloko. Sino pa naman yung gustong lokohin ng tao, di ba? Kahit sino, lalaki or babae. Pero mas kadalasan, babae talaga ang gusto ng seryosong relationship. At sabi ko nga, ang lalaki, majority, I'm sorry guys. Masasabi ko to kasi dumaan ako dyan. Majority ha. Hindi lahat. Baka magalit kayo. Majority talagang hindi seryoso. <laughs> Lalo kapag nasa edad ng mga, nako, yung mga sinasabing uh, nasa early 20s. Ang masama nga, eh, sorry, ang masama nga ay uh, 40 plus na nagluloko pa. Yung parang hanapin niyo yung video ko sa ano sa YouTube na 40 <laughs> plus na tapos sabihin niya never pa siya nagkaroon ng uh, uh, girlfriend, mga ganun ganun para lang mapa, mabilog lang yung mga utak ng mga babae para makita na oy itong lalaki ito napakatino yata nito kasi never pa siya nagkaroon ng ano mga ganun. Pero di niyo alam eh um, <laughs> sinasabi lang niya yon para maniwala ka. So babae, talagang gusto nila yung genuine Okay? Yung intention ng lalaki na mahalin yung babae. Wala namang babae na gusto makipag-date sa lalaking napaka-selfish, di ba? Na pumasok lang sa relationship para ang ah, iniisip lang yung sarili niya. Walang babae na gustong magkaroon ng lalaking kaparehang ganon. Okay? So, ang hinahanap, uh, syempre, yung generosity, yung being thoughtful, uh, maalalahanin, di ba? Um, marunong mag-empathize. Halimbawa, medyo masama yung pakiramdam mo o may pinagdaanan kang hindi maganda. Nag-empathize siya. Hindi yung sim- sympathize ha. Kasi yung sympathize, baka mag-iyakan na kayo niyan. So yun, and uh, dapat sensitive uh, yung lalaki sa mga importanteng uh, um, bagay pagdating sa iyo. Yung uh, dapat nga, yung uh, mga traits mo, yung ugali mo, lahat uh, gusto niya talagang uh, kilalanin ka bilang babae. Okay? So, yan ang hinahanap ng babae at masaya ang babae dyan. Agree kayo? Kung agree kayo, pakisend ng hearts and likes. Now, kaso, ang problema, may mga babae na hindi talaga sinasabing very unlucky pagdating sa relationship na ganyan. Okay? And <laughs> nakakaawa nga kasi marami akong uh, nakukuhang mga messages dito na ang nangyayari ay uh, hindi sila yung nagiging priority ng lalaki. Uh, nagagamit lang talaga sila. Pero sa kasamang pala, ditong babaeng ito ay uh, ah, na-in-love na dito sa lalaki at uh, napamahal na yung lalaki kaya parang blinded na siya sa pagmamahal niya dun sa lalaki at willing siyang uh, kahit na maging emotionally abused na siya ng lalaki, wala siyang pakialam na. Okay? So, kasi iniisip niya, baka sa, sa pagmamahal niya at sa ibibigay pa niya, baka magbago yung lalaki. Okay? So, na, nabablinded na siya. Okay? So, paano mo malalaman kung uh, ang lalaki talaga ay uh, uh, iniisip ba talaga ikaw o yung relationship niyo o yung sarili lang niya ang iniisip niya? So, paano mo malaman yon narito yung mga sinasabing red flags, okay? Yung mga kailangan yung abangan, tignan, at uh, pag, uh, ano bang term dyan sa Tagalog? Yung uh, parang maging mapagmatsyag ka, di ba? So, may mga signals kasi yan na sinasabi sa lalaki. Kapag nakita mo to, masasabi mo na hindi talaga siya totoo sa'yo at nakipag-relationship uh, lang siya sa'yo dahil may gusto siyang makuha lang sa sa'yo. Alright? So, nandito tayo sa number one. Ang lalaki na ganyan ay uh, nag-refuse, uh, refuse. Ayaw niya na makipag-engage sa usapang commitment. Kung maalala nyo, kung napanood nyo yung mga previous uh, videos ko before, long, long, long time ago, uh, especially yung mga early videos ko, ang lalaking nagluloko talaga, ayaw niya ng commitment. Sasabihin niya sa'yo, oh, ah, alam mo, wala, hindi pa ako ano, ready talaga. Hindi pa ako naghahanap. Hindi naman ako nagmamadali. Um, no muna, mga ganyan-ganyan mga sinasabi niya. Pero sinasabi niya sa'yo, hindi siya nagmamadali. Pero yun naman yung gusto niya ay parang pagmamadali. Halimbawa, sinabi niya sa'yo na hindi siya uh, willing pang makipag-commit pero gusto naman niyang makuha yung gusto niya sa iyo bilang isang kapareha. And much uh, worse pa nga ay uh, yung hindi dapat na ginagawa ng magkasintahan ay gusto na niyang gawin yung dalawa. Yan ang isang sign na ang lalaki ay talagang kinagamit ka lang. So, kapag hindi siya nagsasalita o nagdi-discuss ng commitment sa iyo, okay, um, he's probably using you for his own personal pleasure lang. Okay? Uh, wala siyang pakialam about uh, yung sarili mo. Okay? Kasi ang um, hindi siya invested sa relationship niyo. Wala siyang uh, pinapasok na investment kasi parang business. Although uh, hindi naman natin iniisip na ang relationship ay isang uh, business. Pero yung kasing uh, investment sa relationship, im- importante yan. Okay? Uh, ano pang silbi ng uh, pagkikipag-relasyon mo sa kapwa mo, uh, opposite sex. Okay? I'm very strict about that. Um, kung hindi naman kayo talaga magiging to- totoo sa bawat isa. Okay? Um, ang ibig sabihin nito, parang ikaw lang ay uh, expendable sa mata niya. Ano bang ibig sabihin expendable? Yung parang pelikula na parang uh, pwede lang mawala. Ha? Yung parang, ano bang uh, yun, yun, yun, yun ang pinakasimpleng ano doon. Yung ang pinakasimpleng uh, Tagalog noon para sa akin. Okay? Um, yun nga, wala siyang pakialam iyo. Kapag nandiyan ka, then good. Okay, so thank you very much. Pero kung uh, mawala ka, okay lang. Ganon. So, hindi siya nakikipag-engage sa iyo ng commitment. Ano, kumusta? Yung number one na yon, may nakuha na, may, may tumama na ba kahit paano dito? Uh, meron ba meron ba dito sa mga nanonood ngayon na uh, nasa isang relationship pero yung sabi ng lalaki parang hindi pa talaga siya ready for ang um, long-term commitment, for uh, a more serious commitment. Meron ba sa inyo? Sana naman ay uh, wala. Pero kung mayroon, mamaya na ang aking uh, masasabi diyan, Okay? So move muna tayo. So that's number one. Number two, Since itong lalaking ito ay uh, ah, siyempre nakakasama kasakasama mo na at nakikita ng uh, kapamilya mo, nakikita ng mga kaibigan mo. And yung mga kaibigan mo ay siyempre wala pa yung lalaking yan, nandyan na sila sa iyo. Hmm? Kaya itong mga kaibigan mo to ay sinasabihan ka na itong lalaking to ay hindi siya genuine sa iyo. Alam mo ba kasi, minsan, ang pinaka-best na perspective ng isang relasyon ay uh, galing sa mga taong nakapalibot sa inyo. Hindi yung kung ano yung nakikita mo. Kasi nga, kadalasan ay nabablinded tayo sa sobra nating pagmamahal sa ating kapareha. Okay, hindi na natin na uh, pinapansin yung uh, kapangitan niya dahil in love tayo sa kanya, di ba? So, yun, yun ang yun ang problema ng tao eh. Napaka ang puso natin talagang deceiving. Maloloko talaga tayo. Kaya nga kailangan talaga nating bantayan ang puso natin. Kasi hindi tayo dapat mag-rely sa puso natin na yun lang talaga ang magiging basihan natin sa lahat ng ano natin, decision sa buhay. Okay? So yun. So sabi ko nga, kapag ang, ang mga friends mo ay uh, sinasabihin ka na, amo, huwag ka na dyan <laughs> kasi ano, hindi naman yan seryoso sa sa'yo. Yan, pinagsasabihin ka ng mga kaibigan mo. And uh, sasabihin ka na naging honest lang sila sa iyo. huwag kang magalit sa kanila kasi yun ang nakikita nila sa kapareha mo. Okay? Sinab- sin- binibigyan ka ng advice, okay? Na hindi talaga siya ang uh, the best or hindi yung makakabuti sa inyong sa samahan nyo. Okay? And siyempre, kadalasan naman, siyempre, na in love ka na, kapag napagsabihan ka ng kaibigan mo, pinapasok mo sa kaliwa, pinapalabas mo sa kanan. Di ba? Kasi Minsan nga, ang iba dyan, nag-aaway pa nung kaibigan niya, na matagal na niyang kaibigan, dahil sa kasintahan kasi iniisip niya, eh, selos ka lang. Eh, kasi baka naman um, crush mo yung boyfriend ko. <laughs> Kung ano-ano na pumapasok sa usapan na hindi naman. Okay? Kasi nga, blinded na yung babae. Okay? So that's number two. Yung mga kaibigan mo ay sinasabing hindi siya nararapat o nababagay sa'yo. Number three, um, hindi kanya ini-introduce sa Parang na-mention ko na to before, pero importante kasi to. Isa to sa mga signs na ginagamit kailan ng lalaki. Hindi kanya ini-introduce sa mga kaibigan niya at syempre sa pamilya niya. Gaya ng sabi ko, importanteng bagay o uh, parte ng isang relationship ang uh, makilala nyo ang bawat isa, pati na rin ang mga taong uh, importante sa iyo. Diba? Yung uh, kaibigan mo, yung mga taong uh, nauna pa sa kapareha mo bago pa dumating siya sa buhay mo, nandun na sila. Kaibigan mo yung pamilya mo. Okay? And kung uh, ikaw yung lalaki, I mean, yung lalaki at ikaw yung babae, hindi ka <laughs> pinapakilala o i-introduce mo lang sa mga kaibigan niya, lalo na sa pamilya niya, ibig sabihin niyan, hindi ka importanteng parte ng kanyang buhay. Okay? And uh, hindi kanya binavalue. Hindi kanya binavalue bilang isang kapareha. Okay? Masakit, di ba? Pero at least alam mo na ang mga signs. Then, uh, ibig sabihin nito, meron siyang problema. May something na o naghahadlang sa kanya para ipakilala ka sa mga kaibigan niya man lang at syempre lalo na sa kanyang pamilya. And uh, <laughs> baka nga ay uh, meron siyang tinatago sa iyo. Most of the time kapag ganun. Kasi wala naman ako nakikitang dahilan na hindi kanya pakilala. Unless kung mayroong isang bagay talagang importante ayaw yung mangyari na magkabukingan siguro, I don't know. Di ba? Kayo na bahala makuska. So yon number, number three yan. Uh, hindi kanya ma-introduce sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang pamilya. Sino sa inyo dito ang naka-experience na ng ganyan? Matagal na kayong mag-boyfriend-girlfriend. Pero until now, ni Anino ng kanyang nanay at tatay, hindi ko pa nakita. Or uh, hanggang pictures lang. Di ba? Uh, ito yung nanay ko, ito yung tatay ko, ganun. hanggang dun lang. Never mo pa silang nakausap. Sa mga LDR, pwedeng uh, given yan. Pero hindi naman dapat uh, tumagal, di ba? Na porke LDR, eh, hindi mo kilala yung mga magulang niya. Di ba? I don't believe in that. Kung may paraan, maraming. Ako may gusto, di ba? Kung gugustuhin, maraming paraan. at sabi nga, kung uh, ayaw, maraming dahilan. Ayun, yun ang number three natin ha. Number four. Ay nako, itong number four natin. Meron lang akong uh, ah, isa-share na nag-message sa akin na pagkahaba-haba na pang maalaala mo kaya. And uh, gusto ko nga siyang i-share Uh, pero hindi ko pa masyadong na ano yung story niya. Pero ang bottom line doon, ang nakapagpadala na siya ng halos umabot ng 700 dollars, US dollars doon sa lalaki. Tapos, uh, hindi pa rin niya siguro sa sarili niya kung yung lalaki yun ay totoo sa kanya o ginagamit lang siya. Ngayon itong susunod ko, number four, Itong lalaking ito, isa sa mga signs na ginagamit ka lang ay nakadepende siya sa iyo sa pera. Okay? Para lahat na lang na kailangan niya, na kailangan niyang bilhin or financial uh, needs niya ay nakadepende sa iyo. Sa iyo, babae. Okay? Na napakabaliktad yung iisipin. Okay? Alam mong lalaki, dapat ready siya not just to love you, ah, ba, syempre, ready siya to provide for you. Kasi siya ang magiging future partner mo eh. Di ba? Kung ngayon pa lang na magkasintahan pa lang kayo at nakadepende na talaga siya sa'yo. Naku, imagine that. I can't imagine someone giving a guy $700 without even knowing if that guy is really serious about the relationship. Wow, English yun ah. Okay, Tagalog na lang tayo. Ang um, hindi ko ma-imagine na <laughs> ganun, di ba? ayun nga, sabi ko nga, um, nung uh, mga first uh, ano natin signs blinded na tayo um, hindi na natin makita yung mali kasi nakapiring niya yung mata natin eh, mahal ko to eh humihingi eh. eh nangangailangan eh nangangailangan ng tulong so bibigyan ko siya pero hanggat tumating ng oras na dumami ng dumami na yung binigay <sighs> nabaon na rin siya sa utang yun ang kwento doon at uh, hanggat yung lalaki lang ay uh, pinag nagpo-promise lang sa kanya, babayaran kita, babayaran kita, hanggang dun lang. Tapos pag nag-aaway sila, ang ano naman, ang ano mo naman, ano tawag yan, ang term dyan, ang ang kuripot mo naman or uh, masyado ka naman ano um, selfish uh, hindi mo man ako matulungan ala ayan mo ayan mo pag pag ako nagkatrabaho ayan mo pag ako nakakapera babayaran kita ganun imagine that ha tapos tinataasan ka pa ng boses ng lalaking ganyan. Kapag ganun ha, sabi ko nga doon sa previous videos, kapag lalaki, kapag sinisigaw-sigawan ka, tinataas-taasan ka ng boses at ini-intimidate ka sa kanyang boses kapag kayo nag-aaway, iwanan mo na yan. Pambihirang lalaki yan. I'm, I'm telling you, totoo to. Okay? Hindi to, walang biro to. Kasi mag-boyfriend, girlfriend pa kayo, sisigaw-sigawan ka, ay nako, kapag kayo nag-asawa niyan, hindi lang sigaw, baka ma, mano ka pa niyan. Ano pang gawin iyo niyan? Diba? Huwag ka na dyan. Okay. Hindi yan ang lalaki, ang totoong lalaki na dapat mong pakasamahan sa buong buhay mo. So dito, ang number four natin, um, itong lalaki ay talagang napaka-dependent sa iyo pagdating sa financial problems niya. Okay? And uh, every time na lang mga ilangan siya, ikaw kagad ang una niyang naiisip. Ang masama, ang masama pa nga dan eh, eh <laughs> pumupunta lang siya sa'yo, kinokonta ka lang kapag may kailangan siya. Kapag nakuha na niya yung pera niya, parang isang week na, hindi pa siya mag-text sa iyo, Ikaw pa ang lagi nagte-text sa kanya, nauuna. Di ba? Ganoon, niloloko ka niya. Maniwala ka. Okay? Walang biro yan. Kaya tanggalin na ang uh, piring sa mga matang yan upang makita niyo ang totoong nangyayari sa inyong dalawa ng lalaking yan. So yan ang number four, ng ang lalaking yan ay nakidepende sa iyo sa pera. Number five. Ay nako. Eto nga, connected tong dalawang to. Aside from uh, nakadepende siya sa'yo sa pera, lagi naman siyang humihingi, ito number five, lagi siyang humihingi sa'yo ng pabor. Okay? Ang parang treatment niya sa'yo, tinitreat niya bilang isang uh, yaya. Okay? Uh, lagi niyang uh, humihingi sa'yo ng pabor na, oh, pakigawa naman to. Or gawin mo nga to. O, tapos, uh, ano nga to, punta naman tong ganyan, o kaya, to, mga ganun. Yung mga lahat ng favor na lang yung ipapasalo sa'yo na kaya naman niyang gawin, yun, ginagamit ka lang yan. Kasi nakikita niya na yung lalaking yon ay patay na patay ka sa kanya. Kaya kahit anong hingiin niya sa'yo, ibibigay mo kasi patay na patay ka nga sa kanya. Okay? Ay, masakit. Okay lang yan. Okay lang yan. At least ngayon ay yung kung nung bago tayo nag-start ng uh, show ay nakaganyan ka. Ngayon medyo nakaganyan ka na. <laughs> okay na konti. Mamaya ganyan ka na. Oh. Laka <laughs> na ng mata mo. So, okay lang yan. So, sige. Pagpatuloy natin to. Alright? Number, number six. Itong number six naman ay uh, wala siyang pakialam sa mararamdaman mo. As in, wala. Kahit nasasaktan ka na, kahit pagod ka na, kahit na ang ah, uh, kung ano man ang mga negative feelings mo <laughs> sa sa inyong dalawa, wala pa rin siyang pakialam sa iyo. Okay? Whatever it is, okay? Regardless kung ano man yung mga ano man yan, okay? Kasi yung action niya sa iyo ay uh, hindi siya affected sa nararamdaman mo. Okay? Ang lagi lang niyang iniisip ang sarili niya kapag nasasaktan siya, masyado siyang ano, ikaw naman, masyado kang ano, Oh, ganyan. So, nasasaktan mo ako, mga ganyan. Tapos, pero kung siya ang nakakasakit sa iyo, wala lang. Bahala ka dyan sa buhay mo. Gustong-gusto mo naman ako eh. Ikaw, bu- buhay mo. Ngayon ang isip niya, bahala ka. Hmm, sige. Ah, oh, eh. Wala ka, edi eh, wag. Ah, <laughs> ganun. Ayan, yan ang iisip niya. Although hindi niya sinasabi sa iyo, pero ganyan tumatakbo sa isip niya. Okay? Hindi mo kaya, wala ako nakikita mo. Ganyan. Oh, ah, di ba? Narinig ako. <laughs> mga ganyan mga bulong niya sa isip niya. So wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Yan ang number six. Nakailan na ba kayo? Nag- nagsusulat ba kayo? Ah? So sa anim na yon nakailan na ba kayo? Okay, marami pang signs dito. Huwag niyo akong iwan, okay? <laughs> Number seven. Itong lalaking to ay never man siyang mag-express ng love niya at affection. Although, sometimes lang, pero bilang bilang lang sa kamay. Okay? So he does that um, uh, sometimes, pero hindi siya often. Kasi kailangan kasi yung affection, okay? Like uh, simple uh, um, paramdam mo sa kanya, oy, mahal kita. Or uh, uh, you you uh, you are important sa akin, mga ganun-ganun bagay, okay? So, kailangan niyang iparamdam yon Pero, halimbawa, may ginawa kong mabuti sa kanya, na gusto niya, yung gratitude na napakita niya sa iyo. At uh, lagi niyang ini-express sa iyo ang pagmamahal niya. Hindi yung tipong <laughs> bilang lang talaga sa daliri mo kung kailan, siya gina- kailan niya ginagawa yun sa iyo. Uh, kapag ganun kasi, hindi niya feel uh, or hindi ka importante uh, at hindi ka appreciated ng lalaking ito bilang isang girlfriend kapag hindi siya masyadong expressive sa kanyang love and affection sa iyo, well, hindi kanya na-appreciate bilang isang kasintahan. Gusto yung panyo. Tara lang, sabi yung panyo. <laughs> o hindi ko yung tinatawanan ha. So anyway, natatawa lang ako sa mga signs na to kasi ay, sorry. Ginawa ko yun noon eh. Huwag na nga. Okay, S- sige na nga. Okay, um, kaya I'm doing this talaga para bumawi talaga. Bumawi kasi ayoko na nang magiging ganyan. Okay? So, yun. Number eight na tayo. Eto na. Di pa nga, sabi ko in the first uh, na part, gusto niyo sa lalaki yung uh, hindi bago-bago. Di ba? And uh, ngayon naman, itong lalaki na ginagamit kala, he's very inconsistent. Ano bang inconsistent sa Tagalog? Yung tipong pabago-bago. Okay? Uh, minsan, napaka-cold niya sa iyo. Minsan naman, napaka-sweet. No? And uh, bad sign yan. Bad sign yan. Kasi ang mga actions niya kasi ay uh, nagre-reflect yan kung ano ba talaga ang uh, totoong siya sa inyong dalawa. Especially sa relationship niyo. Okay? May mga mood swings na sinasabi. And kapag kasi ang lalaki na talagang totoo, at talagang mahal ka, he'll ano, uh, do his best para naman maiwasan niya. Hindi naman natin maiwasan na minsan magkatampuhan, pero yung tipong mahad, maiwasan niya talaga yung tipong <laughs> pumangit ang samahan niyo. Kasi yan, gusto niya eh. Ginusto niya, mahal ka niya, gusto kanya makasama. So ginagawa niya lahat, yung the best niya, para maging mabuti kayong dalawa. Pero kung minsan on, minsan off, minsan sweet, minsan Pakla. Ayan. <laughs> Minsan cold, minsan wow. So ngayon, kapag ganon, hindi talaga siya good or <laughs> totoo sa iyo. He's just using you. Maybe, ang uh, nandyan lang talaga siya sa relationship niyo dahil ginusto lang niya. Dahil uh, ah, nag enjoy lang siya sa benefits na nakukuha niya sa iyo. Kagaya ng mga nasabi ko you know, sa previous uh, signs like uh, meron siya ng hukang pera sa iyo, meron siya nakukuhang tulong sa iyo kasi nga lagi kang uh, humingi iyo ng mga favors, yon And much worse pa nga dyan ay uh, hindi lang pera at favors ang nakuha niya, pati na rin ang iyong... Ay, ayoko na sana mangyari yan sa inyo. Okay? Yung tipong nandyan lang siya sa'yo kasi may gusto siyang kalabitin. Gustong gawin. Hindi talaga siya totoo sa iyo kapag ganyan siya. Iwasan mo na yan, bitawan mo na yan, kahit masakit, gawin mo yan. Ngayon, kung gusto mong malaman ang the best way how to bitaw, how to let go of the guy, punta kayo ng YouTube, hanapin niyo yung uh, mga videos ko about pagbibitaw at makakuha kayo ng idea doon. Okay? Yun. Yun ang number 8. Number 9. Ito naman number 9. Since gusto mo, sabi ko nga kanina, gusto mo sa lalaki yung talagang totoo sa iyo, di ba? And gusto mo sa lalaki yung sincere, gusto mo yung uh, transparent. Ang problema naman dito sa number 9, never siya mag-open up sa iyo. Nag-open up naman pero napaka-shallow, di ba? So napaka-secretive niya. Okay? Marami ka pang katanungan about the guy, about the person na kasama mo ngayon or uh, <laughs> kasintahan mo. Secretive nga eh. So parang hindi, feeling mo, hindi pa talaga siya yung uh, totoo talaga sa iyo. May mga tinatago pa siya sa iyo. Okay? At ang resulta nito, hindi mo alam kung talagang interesado siya sa iyo. Okay? Or ginagamit ka lang talaga niya. Ang lalaking uh, may ganitong personality ay talagang walang plano na makasama ka sa buhay niya. He's just using you pansamantala. Hanggat nandyan ka, hanggat sa may nakukuha siya, nandyan siya sa iyo. Pero kapag wala na siyang makuha sa iyo, wala ka ng pera, wala na siyang ma makuhang favor sa iyo, wala na siyang uh, makuhang pambiling sapato sa iyo or damit or whatever, goodbye. Goodbye. I don't care. I, I don't care what you feel, I don't care, marami diyang babae na mas makakapagbigay sa akin ng kailangan ko. Ganon. Okay? Kaya yung mga signs na to, huwag yung kakalimutan. Kung ngayon mismo ay uh, na-experience mo na yan, abay, mag-umpisa ka ng ano, mag-isip-isip. Huwag mo nang uh, patagalin pa. Kasi isipin mo ha, 2018 na, September na, matatapos na naman yung taon, baka hayaan mong pumasok na naman yung taon, kayo pa ginagamit ka lang. Yan ang number nine, okay? Never siya or bihira siyang mag-open sa'yo ng mga bagay-bagay na importante na dapat mong malaman tungkol sa kanya. Ito naman, number 10. Okay lang ba kayo? Yes, sabi ni Annalie. Relate ako DJ Ron, sabi ni Marites, Dupan, Edma. And nag-like din si Marie. Ibig sabihin, agree. Si Siri Inay, Ama na puri. Ano? mapanuri at uh, mapagmatsyag. Ayun, matanglawin. <laughs> Tama. Kayong mga babae, dapat maging matanglawin kayo. Okay? Mapanuri. Hmm. Speaking of, mapanuri. Meron akong video na medyo <laughs> nakakatawa. Uh, tama ba? Oh yeah, video ko. Kung gusto niyo malaman kung isang lalaki ay gusto rin ay lalaki, eh, ano lang naman yun, tip lang naman yun. Kailangan nyo kasi malaman. Okay, malaman na kung ang lalaki talaga ay talagang totoo sa'yo. Meron ako kasing libro dito. Um, mga payo para sa magkasintahan. Okay? Kung gusto yung makuha to, um, you can get this book. Uh, gawa siya ni Gami Alba. Limangpung payo para sa mga magkasintahan. Pwede mo itong makuha sa Philippine Christian Bookstore doon ko kasi, to bumi, doon kasi ako bumibili. Kasi mas marami doon na mga books, na mga maganda uh, bookstore. So isa dito sa mga uh, tips dito na dapat gawin ng lalaki at dapat sabihin sa babae at nawawala na ay isa yon. Dapat daw sabihin niya kung siya ay may ibang nararamdaman, na kagustuhan, hindi lang sa'yo, kundi sa kapwa niya. Nawala lang. Okay, anyway, so ang ibig kong sabihin dito, kung dati siyang gano'n, at least kailangan niyang sabihin sa'yo. Okay? Dapat maging uh, honest sa iyo na ako dati akong bakla, mga ganon. Okay, ako dati akong nagkaroon ng uh, relationship na ganyan. Uh, yun. So dapat sasabihin niya sa iyo. Maging honest siya. Ngayon, siyempre, ang iba naman kasi, uh, ayun ang pumasok pa doon. Kasi ano pa naman, di nagbago na ako eh, mga ganon. Ang problema sa ganyan, lumalabas in the end. Okay? So, kailangan nyo malaman yung mga signs. So, hanapin nyo lang yung video ko. Hindi ko pa yun na-post sa, ano, sa, sa YouTube. Pero nandito yan sa Facebook. Kung paano malaman kung isang lalaki ay ganun. Okay? So, uh, Seri Inaid Mapanuri. Yan, wait lang. Move na tayo sa mga ano natin, sa mga tips natin, and sa mga signs. Lodi, sabi ng boyfriend ko, saka na daw siping pagtapos kasal. Uy, very good. That's good. Okay? Yan ang like kong sinasabi. And, abangan nyo lagi yung mga live ko kasi meron akong uh, susunod na mga tips dito gusto kong i-share ito sa inyo kasi very important to kasi nangyayari to majority sabi natin 99.9% ng mga magkasintahan ay ginagawa na talaga ito. Okay? And itong isishare ko sa inyo ay uh, bakit kailangan mong pigilan ang sarili mo and why it's not a good idea to have sex right away in a relationship. napa, napapos ako dun eh. Kasi ako hindi ako nagmamalinis dito. Okay? I'm not saying na I'm the best. I am the I am pinakamalinis na lalaki sa buong mundo. No! I'm telling you, yung mga, yung mga sinasabi to sa, sa inyo na mga signs na to, ng mga pangluloko ng lalaki, ginawa ko yan. Kaya meron akong talagang from experience yan. Kaya hindi to gawa-gawa lang. Hindi to talaga dahil nabasa ko sinishare ko kasi nagawa ko in the past. And uh, and ito naman na uh, reasons na to na it's really not a good idea to have sex right away kapag nasa relationship ka. Ay, ay, ay, ay. Ang cute. Ay, eh, ang gwapo. Ang ganun. Tapos kami na. Tapos, ay. Pagdating ng gabi, ay. Ay, naka oh, yan. Hindi, it's not the best way. I mean, good thing, good idea. So, i-share ko rin sa inyo sa susunod na. Huwag na ngayon. Kasi para mas marami tayong mga uh, samahan pang darating. Okay? Pero what I'm doing right now is, ginagawa ko na lahat ng mga best contents na kailangan yung malaman sa yung mga babae habang ako ay humihinga pa. Kasi hindi ko alam kung kailan ako kunin ni Lord. <laughs> Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi, munti ka na ako nun eh. Munti ka na ako eh. Humingi lang talaga ako ng extension sa kanya. So, I'm not saying. So, gusto nyo malaman yung kwento ko niyan, hanapin yung video ko. Yung mga previous video ko, medyo, uh, medyo ano yun eh, uh, dra- ah, touching. So, anyway, basta ang point ko doon is uh, humingi ako ng extension at napagbigyan naman ako. Kaya very blessed. I mean, uh, so thankful ako na binigyan ako ng another chance to prove and to change at go, uh, ah, baguhin yung mga gawi ko ng mga ginawa kong mga kasamaan ng mga panahon. Kaya nandito ako para naman, aside from magbago, makabawi at mas makatulong pa sa iba para hindi nyo na mabadaanan yung mga ganyan ayoko naman yung pagdaanan nyo yung mga ganyan kasi kawawa naman kayo, di ba? Eh, naging uh, ah, na in love lang kayo eh. Gusto niyo lang naman kasi magkaroon ng uh, special someone. Kaya lang, ayoko naman yung mapili nyo at uh, yung gagamitin lang kayo at paglalaro lang kayo. Kaya dapat laman nyo yung mga signs na yan para alam nyo na kung ano dapat yung gawin. Alright? So yun, gandang gabi DJ Ron. Puti, umabot ako. In love ako talaga sa boses mo. <laughs> Wow naman. Thank you, thank you. Ayan. Um, ano yan? Gift yan ni God. Kaya pasalamat ako dyan. Lahat naman tayo may gift. Ah, lahat. Hanapin mo yan. And uh, kung meron ka pang ano, hilingin mo lang sa kanya. Bibigay niya yan sa'yo. Pag talagang the best pa. I mean, he sees the best. Uh, kumbaga, kung nakikita niyo yung makakabuti sa atin. Kapag hindi niya makakabuti sa atin, hindi naman niya ibibigyan sa atin kasi mapapasama lang tayo. Okay? So, mga ganyan na mga gift ay kailangan natin gamitin para sa ikalulugod to glorify si God. Para matuwa naman siya sa atin. Aba, natuwa siya sa atin kasi ginagamit natin yung gift na binigay sa atin. Ganon. So, hanapin niyo yung gift niyo at gamitin niyo yan para i-glorify siya. Alright? So, ito naman yung number 10 mali pala eh. Pasensya na, tumatanda na ako. Okay, nakita naman sa aking uh, buhok. Number 10 kanina ay uh, kinokonta ka lang niya uh, dahil may uh, kailangan siya sa'yo. Okay? Number 11. Never kayo mag <laughs> lumabas na magkasamang dalawa. Well, given. I mean, uh, and, and, ano naman, kumbaga, maiintindihan naman ko kung ako babae, maintindihan ko kung uh, nasa lugar kayo. Like, I think sa Saudi or sa mga ganyang lugar, bawal ang uh, mag-date. I mean, yung halimbawa, di mo naman asawa, bawal makipagsama ka sa babae. Di ba? Parang may nakapag-mention yan sa akin. So, bawal, although, ang ginagawa ay mga secret, secret, ano, meet-ups. Pero, kapag hinubula naman kayo sa place na ganyan, at wala naman bawal, pero he never siyang lumabas with you kahit i-date ka man lang, na, na, nahihiya siya na makita ng mga taong nasa public na kasama mo siya. And uh, parang uh, tingin niya sa iyo parang hindi uh, worth taking out. Wala kang halaga. Na bakit, bakit ko naman to i-date? Nakukuha ko naman siya every night. Ouch. Di ba? Mga ganon. Uh, kapag ganyan, hindi talaga siya ang the best na lalaki sa iyo. Kasi ang lalaking tunay na mamahal, proud dapat yan sa iyo, hindi ka tinatago. Okay? Hindi dapat niya nahihiya na kasama ka o ikaw ang kasintahan niya. Dapat nga ay uh, uh, ipangalanda ka niya, to the world, this is my girlfriend. I love her so much. Di ba? Ganun. Hindi naman yung OA. Di ba? What I, what I mean, you know what I mean? Di ba? Um, hindi kanya talaga pinaparamdam sa iyo na ikaw ay kinakahiya niya o tinatago niya. Yan ang sim- simple uh, dyan, uh, explanation dyan. So, kaya nga, hindi kayo makalabas-labas para mag-date man lang. Yan ang number 11. And number 12. Itong number 12 na to, ay, patapos na tayo. May tinanggal kasi akong isa. So anyway, yan ang number 11. I-recap ko na muna bago tayo uh, yung remaining uh, science na to. Yung mga kaka-join lang dito, maraming salamat. And uh, pasensya na kung na-delay na, na, na ako kanina. At uh, i-recap ko yung first 10. Okay? Number one na ginagamit ka lang lalaki ay hindi siya makapag-commit sa'yo. Okay? He refuses to engage uh, sa usapan na uh, about commitment. Number two, um, yung mga kaibigan mo, sinasabi niya, ay, wag ka na dyan. Hindi yan totoo sa'yo. Okay? Number three, ang uh, napaka ano niya, uh, hindi kanya ini-introduce sa kanyang kaibigan at sa kanyang pamilya. Number four naman, nakadepende siya sa iyo sa pera. Okay? Nakadepende siya sa iyo sa pera. All right? Number five, lagi ka siyang humihingi sa iyo ng favor. Kahit ano man ang favor yan, lagi na lang ikaw ang pinapagawa. Number six, um, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Okay? Number seven, hindi siya expressive ng love niya sa iyo. Okay? Na, hindi man lang siya makapag, uh, kahit na, um, uh, ano ba 'yon? Na, non hindi, hindi naman 'yun super touchy, like um, non-sexual touch, mga ganun. Siyempre like, uh, hi, mga ganun. Never. Wala siyang mga expression na ganun. And, uh, pero bihira kasi sa lalaki. Ang mga nag-express kasi ng love sa babae, bihira sa lalaki yung uh, nagsusulat, susulatan ka, gagawan ka ng card, Um, mga ganun, mga sweet. Bihira kasi kami mga ganyan. <laughs> mahilig kasi ako magsulat. Okay? Nagsusulat ako. So, mahilig akong gumawa ng love letter. Kaya nga, nag-request ako sa inyo na padalan nyo man ako ng sulat. Gustong gusto ko kasi yung may nahahawakan at nababasa. Ano ko yung eh? ang isa yan sa mga personalities ko. Okay? Gusto ko yung may naamoy, may nakita, may nahawakan. Kaya pag may bagong libro, gusto gusto ko ang bagong libro kasi, hmm, bango. Tapos mamaya, babasahin ko na. Tapos pagtapos ko na basa, nadi-display ko, nakikita ko, nahahawakan ko. Mga ganun. So, tsaka yung mga postcard, mga ganyan. Di ba? Kakaiba. Nakuha ko yata yung ganyang ano, ang uh, gusto. Kasi yung ate ko noon, na, mata pa ako, nakita ko, pala ano siya, para um, collect. Nagko-collect siya ng stamp, nagko-collect ng mga postcards, mga ganun-ganun. Tapos mamaya niya, nakita ko nasa box na minsan dinis, dinidisplay niya. Ang ganda, di ba? Tapos makita mo yung date, 19 uh, forgotten. Mga ganun. <laughs> so, kahit na tumanda ka na, nakikita mo pa, ata, ah, yung, ito yung pinadala sa akin ni ganyan. Oh, di So, yun. If you have time, uh, kung gusto nyo, kung uh, gusto nyo magkaroon ng uh, like uh, way to uh, express your appreciation dito sa platform natin, sa Hugot Radio, you can do that by sending me anything. Anything! Um, hindi yung mahal. Ayoko yung mga gagastos pa kayo ng mahal-mahal. Anything like, uh, halimbawa, naglalakad-lakad kayo somewhere, may nakita kayong isang kapirasong papel na na galing doon sa place na yon na doon lang mo talaga makikita. Mga ganon. <laughs> Ang weird ba? Uh, anyway, mga ganang bagay. Tapos mamaya niyan, makita niyo naka-display na dito sa likod ko. Diba? Ganda kaya nun. Tapos may uh, personal note pa kayo. Di ba? Ang ganda. Parang mabuboost pa yung ano ko uh, na mas maka ma-enjoy ko pa yung ginagawa ko sa iyo. Diba? Yun lang naman. Suggestion ko lang naman. So anyway, itong uh, sign na to, hindi siya expressive. Na-connect ko lang yon Kasi bihira sa lalaki yung expressive pagdating sa pag mga sulat-sulat na ganyan. But hindi na bihira na nga, hindi pa niya magawang sabihin niya sa iyo na, Uy, I love you. Oh, mga ganun, kahit sa words naman lang, at kahit yung ginagawa niya sa iyo, hindi man niya magawa. Hindi na nga siya makasulat ng love letter eh. Hindi pa niya magawa yun. Napakasimple lang naman. Ganun. Uh, so yun, kapag ganun, hindi talaga siya sa iyo. Totoo. Alright, yan ang number seven. And number eight, hindi siya consistent. Pabago-bago siya. Sala sa init, sala sa lamig. Okay, number nine, never siya mag-open up sa iyo. Napaka-secretive niya. Okay? at marami ka pang questions about him. Kaya ka nag-iisip pa, ano ba talaga to? Alright? And number kinokontak ka lang niya uh, kapag may gusto siya sa'yo. May kailangan siya sa'yo. Okay? Uh, nakipag-interact lang <laughs> sa'yo kasi oh, wala na akong budget. Oh, kailangan itong ganito. Kailangan ko ng uh, gagawa nito. Mga ganyan-ganyan. So, kinokonta ka lang pag may kailangan siya. And number 11, eto na rin yung sinabi ko kanina, hindi kayo makapaglabas-labas kahit mag-date man lang kasi parang nahihiya siyang makita kang kasama niya. Right? At parang iniisip niya, hindi ka worth taking out uh, sa date. Ganon. Parang, wala lang. Parang gagastos pa ako sa iyo. Hindi naman kita love. Mga ganon. Ay, nakakasakit, no? Pasensya na ha kung nas- may mga nasasaktan dito. Ang um, ito lang naman ay gusto kong uh, makamulat kayo ng mga mata nyo kapag kayo nasa situation na ganito. Kasi it's just a waste of time na makipagsama ka sa lalaking hindi naman talaga totoo sa iyo. Pero mamaya sasabihin ko sa yung pinaka-importante. Okay? Tapusin muna natin to. Number 12, meron ka nang narinig about this guy. Na this guy ay may reputation siya na siya ay talagang manluloko. Kasi nga, kung maramdaman nyo, ay, I mean, mabalikan nyo yung mga kaibigan mo, sabi ko doon sa previous sign, sinasabihin ka na huwag ka na dyan. May mga kaibigan kasi na sinasabihin ka na huwag ka na dyan, pero di nila sinasabi yung totoong reason kasi ayaw niyang masaktan ka. At ayaw nilang uh, maging uh, ah, magbukhang, uh, ah, uh, ano bang term dyan? Yung sila yung uh, sabihin mo, ah, sinasabi mo lang yan kasi sinisiraan mo lang yung boyfriend ko. Ayun nila yon. Kaya sinasabihan ka lang na wag ka na dyan. Pero may alam sila. May narinig sila siguro na yung lalaking niyan ay talagang noon pa man, wala pa kayong dalawa, ay talagang mahilig talaga siyang mambabae at gumamit ng mga babae. Okay? So, meron siyang reputation na ganyan. Kapag ganun, ah, ibig sabihin, magagawa rin niya yun sa'yo. Unless itong lalaking ito, sabi ko nga sa mga previous videos ko, kung ang lalaki ay talagang totoong nagmamahal at may totoong paniniwala kay God, hindi niya magagawa yan sa iyo. Kasi alam niya na pinagdasal ka na niya, di ba? Tapos binigay ni God, ikaw sa kanya, aalagaan niya yun kasi ikaw ay isang gift from above. Parang kanta, di ba? uh, parang kata lang ni Jim Brickman na ikaw yung dinasal niya at ikaw ay dumating sa buhay niya. Kaya ayaw na niyang mawala ka sa buhay niya. Unless na ganyan talaga ang lalaki, inuuna si God sa buhay niya, hindi siya magiging ganito. Okay? I mean, yeah. Hindi siya magiging bad person kasi alam niya yung tama. So yan, number 12. And number 13, siyempre, kapag gano'n na yung ginagawa niya sa number 12, at gano'n na rin yung ginagawa niya sa iyo, yung mga nakaraan na signs na sinasabi ko, magagawa niya rin ito. Kapag wala ka at hindi ka nakatingin, I am sure he is seeing ibang babae. Hindi mo lang alam. Okay? Uh, isang sign na ang lalaki ay napaka-selfish talaga at iniisip lang talaga niya ang sarili niya yung lalaking hindi maging loyal talaga sa iyo. Okay? Yung uh, nakikipaglandian pa siya sa iba, ang um, makikita mo nasa Facebook, meron pa siyang mga heart heart. Uh, tapos makita mo yung inbox niya, hindi sa iyo pinashare kasi baka makita mo. Yung mga tipong ano, <laughs> may video kasi ako about uh, i-share mo ba talaga yung password mo sa boyfriend mo or girlfriend mo. Uh, may video ako niyan about that punta kayo ng YouTube, Hugot Radio. Kailangan ba talang i-share yung password o hindi? Uh, panoorin niyo. Okay? Now, kung napag-usapan nyo na mag-share, although I do not really recommend, uh, ako, hindi ako sang-ayon dyan. Bilang ako, okay? Hindi ako sang-ayon dyan. Hindi dahil sa nagloloko ako, hindi dahil sa may ginagawa ako masama. Alam ko ang sarili ko. Uh, ayoko kasi meron naman tayong mga privacy sa buhay. Siya, ito mismo, babae, meron kayong privacy. Hindi naman kayo mag-asawa. Bakit kailangan mong uh, ah, ipangalanda ka ng lahat ng mga bagay-bagay na personal na? Okay? And then, siguro, para sa akin lang ha, kung mag-asawa na kayo, then okay, go for it. Di ba? Share your password. Wala naman eh. Asawa na kayo eh. Di ba? And in fact, Kapag nag-asawa na kayo, you're, you're no longer two at you're already one. Isa na kayo. Pinag-isa na kayo. So, kailangan nyo talagang mag-combine sa lahat ng bagay sa buhay. Alright? So, pagdating naman sa hindi pa naman kayo mag-asawa, there's no use of uh, sharing your password. You'll just create, ano, um, parang away lagi. Kasi, kapag ganun kasi, Uy, pati mo binibigay yung password ko. I mean, password mo sa akin. Binigay ko na yung password ko sa iyo. Di ba? Tapos, uh, ganun, yung tipong lagi nag insist na malaman niya yung uh, ginagawa ng kapareha niya. Ang taong yan, yung humingin ganyan, hindi pa siya talaga buo. Napaka-immature pa niya sa relationship. Okay? Kung ganun ka, change that. Okay? Kung ganun ang kapareha mo, kailangan yung pag-usapan yan. So, kung meron kang boyfriend na immature, panoorin niyo yung video ko about paano mo pakisamahan ang boyfriend na immature o isip batang boyfriend. Nasa YouTube yan. Okay? So, yan nga. Um, he's seeing other girls. Kasi di mo alam eh. Diba? Nagagawa niya yon. He's not invested kasi sa'yo, sa relationship niyo. Kaya ginagawa niya yan. Wala siyang ini-invest sa'yo gusto lang niya yung makukuha niya sa iyo. Kaya nga, selfish siya. Kaya nga, nakakakuha pa siya ng ibang ang um, babae sa buhay niya. Nasasabi ko yan kasi noon, sabi ko nga, in the past, hindi lang isa ang uh, ginawang ko niyan. Sabay-sabay nga. Hindi nila alam na marami sila. Sama ako talaga. Okay, anyway, that was the, uh, that was the old me, okay? Bago na ako. Binago na ako ni God. And I'm proud of that. At hindi ako nahihiyang i-share yan sa inyo kasi totoo yan. Totoo yan. And uh, only God can change the, the, a man's heart. So, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. I have no capacity to change myself. Wala. Kasi kung, kung di ko tinanggap si Lord sa life ko, isa pa akong manluloko ngayon. Baka nga, ah, tinan nyo ha. Ito, ito, ito nakikita ko. Baka nga kung hindi ako nagbago, sa dami-dami kayang babae nagko-contact sa akin dito ngayon sa inbox ko. Every day, like, mababa na ang 50 new messages. Ano ba? Kung ako manloloko pa ngayon, baka times 10 pa yung ginawa ko kesa ng dati. But since I'm no longer the old me, and I'm proud to say that you are safe with me. <laughs> hindi ko kayo, hindi ko kayo gagawa ng masama. <laughs> Ako na yung ano niyo, kuya kuya dito. Okay? So, and although may, may mga dito may mga mas matanda pa sa akin, it's alright. Walang problema yan. Um, kasi hindi naman sa edad ang point dito. Kumbaga, maturity sa ating uh, ano, sa loob, hindi yung edad natin. Kasi may mga may edad na diyan pero yung uh, maturity ng isip medyo kulang pa sa mga experiences sa buhay. So kaya nandito yung platform na to para mahasa natin yung kailangan nating hasain sa ating buhay. Alright? So, yun. Nag-enjoy ba kayo sa mga nagsasabi ko dito? Okay, let me know naman dito sa comment section. So anyway, it is best. Alam mo ba ang minabasa ako? Na napakaganda kaya sa pakiramdam na maging uh, partner mo in life ang kaibigan mo. Kaya dapat nga talaga importante ang friendship muna before ligawan. Okay? Kapag nakita nyo na talagang nakilala mo na talaga yung taong to, then why not? Di ba? You can level up. O, pwede kayong, uh, pwede kang paligaw sa kanya. But syempre, kailangan nyo pa rin pag-isipan mabuti. Okay? Alam niyo alam niyo dapat yung mga limitations natin bilang magkasintahan lang. At uh, lagi niyong tatandaan na ang lalaki, ang boyfriend, doesn't, uh, ano ba ang term He doesn't deserve uh, to get the benefits ng asawang lalaki. Huwag mong ibibigay sa boyfriend mo ang benepisyo ng isang lalaking asawa na ng babae. You know what I mean, di ba? Ang asawang lalaki, you can do whatever you want. You can have sex every night. We don't care. Marang ganon. Uy, sorry ha. I'm being, uh, ano that dito, straightforward. But uh, we're all adults na dito eh. At uh, that's the reason why I'm broadcasting this at night because marami ng tulog. Mga, di naman kailangan ng mapanood ito. But anyway, kailangan natin kasi maging mature na eh. Ang um, gusto ko maging straightforward pagdating diyan kasi sabi nga, sabi nga, kung gusto lang naman ng palaga na makasama na siya at di ba? Para iwas pagkakasala na, edi magpakasal na kayo kung yun lang naman ang lagi niyong ginagawa, di ba? Para iiwas kasalanan na. Kasi the more na you commit mistakes and committing sins every day, every night of your life, pansinin niyo ang buhay niyo. Hindi maganda. Ang bigat, malungkot ka. Kasi you're not being obedient sa gusto ni Lord sa ating, yung design talaga sa atin. Lalo na sa mga babae. Um, kaya wag niyong pagbigyan yung lalaki. Meron nga akong alam doon na ano, <laughs> oh, DJ, kasi yung boyfriend ko kasi daw, sumasakit daw kasi yung sumasakit daw yung puson. Kasi kapag, what? Sabi ko, hindi yung totoo. Kalokohan ng boyfriend mong yan. Tapos sa, ah, kasi naawa naman ako DJ, baka magkasakit siya. Oh, kasi masakit daw kapag hindi daw gumagawa ng ganun. Kalokohan. Parang sabi ko, kung, kung kapatid ko yan, yung nagsasabi sa akin, tapos ganyan sasabihin ng boyfriend ng kapatid ko sa, <clears throat> baka na basag ko yung mukha. <laughs> It's not true, ladies. Okay? Huwag kayong maniwala sa lalaking ganyan. Hindi yan totoo. Kasi ang yung sasabihin niya na ah, gagamitin ka lang talaga niyan. Ha? Kaya ito pagkakatatnan nyo. Tandaan nyo, kapag ang lalaki, boyfriend pa lang, eh, sex na kagad ang hinahanap sa'yo, tumakbo ka na, hindi yan totoo sa'yo. I'm being honest here. Okay? Uh, sinasabi ko to sa'yo kasi ganyan ako before ganyan ako sa mga babae before na hindi ako totoo sa kanila. Yun lang talaga ang habol ko sa kanila. Okay? Kaya, pag ganyan, ano na, enough na. Alright? Enough na. Bitaw na. Bitaw na. Um, well, sabi natin, okay. Eh, mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Kaya sa paglaro, kami ay magkasama. Parang kanta lang. Okay, nagmamahalan kayo. Then, sige, pakasal na kayo. Di ba? Pakasal na. Para tapos na. Oh, kung gusto nyo ganyan, sige na, gawin nyo na yon. Pero kung yung lalaki, wala namang plano pakasalan ka, gusto lang laging gawin yung mga ginagawa ng mag-asawa, ah, lugi ka. Lugi ka. Kasi anytime na magbagong isip niya, iwanan ka niyan. Makahanap niya ng iba. O, oh, ano ka na? Buo ka pa. Parang ganun. Although, kung ginawa niyo na yan, nangyari na yan, wala na tayong mga magagawa pa dyan. Ang magagawa mo na lang uh, is magbago ka na. Okay? Um, tanggalin mo yung mga bagay na ginagawan ganyan kasi ibibless ka ni God kapag nag- nagiging obedient ka sa Kanya. Um, dasal tayo ng dasal. Lord, sana ganito. Lord, tulungan mo ako. Lord, yung pamilya ko. Lord, yung trabaho ko. Wala akong pera, Lord. Di ba? Pero tapos, hindi, iniisip mo, hindi ka sinasagot niya. Di mo kaya naiisip? Di kaya hindi ka lang nagiging obedient sa kanya? Hindi ka lang nagiging masunurin sa gusto niya? Kailangan muna natin i-assess ang sarili natin. Now, I'm telling you, this is not a joke. Napatunayan ko to. Nung panahon na naging obedient na ako at sinusunod ko talaga yung gusto niya, maraming nangyari sa aking pagbabago na napaka-blessed na masasabi ko na talaga ako. Kaya gusto ko itong i-share sa inyo. Nang gusto ko lang kasi mag-bless din kayo. Ayoko yung ako lang ang tumatamasa ng blessing. Napaka-selfish ko naman. Kaya sinishare ko sa inyo. Yun ang sikreto. If you want to be blessed, be obedient. Masunurin. Maging masunod ka. Hindi yung tama, gawin yung tama. At iwaksi yung mali. I'm being very ano spiritual dito. Pero hindi naman to galing sa akin eh. Okay? Hindi naman to para sa akin lang. Din ito sa inyo. All right? And uh, sa I do believe na ito yung talaga yung uh, second chance na binigay sa akin para maging uh, mag-testify pa yung testimony ko may share ko sa inyo uh, para malaman niyo na rin kung anong dapat gawin sa buhay niyo. Okay? Uh, lahat tayo may kanya-kanyang dinadaanan. So, it's just a guide. Kung gusto nyo, kung sundin nyo, then good. Kung hindi naman, I'm not here to ano, force it. Hindi ko ito fina-force sa inyo. Okay? Maybe someday, I just hope and pray na mag-sync in ito sa inyo. Okay? And uh, hindi naman ito namamadali. Okay? But it will start with a prayer. Start with a prayer. Pray. Uh, na, Lord, I'm sorry. First, you have to repent. Pag, uh, sorry Lord, ano, mga ginawa ko before, marami akong niloko, marami akong maraming umiyak <laughs> sa akin. Mga ganun. Ayun. Sobrang iyak ko noon. Yung mga time na yon na akala ko mamamatay na ako. Although, I was telling myself na sabi ko, kaya ko na mamamatay. I'm ready to die. But <laughs> imagine, nasasabi ko yun na I was ready to die. Pero di ko iniisip na ang sama-sama ko pala. Tapos, yeah, I could die. But saan ako pupunta when I die? Di ba? Hindi ko yun naisip. But nang thank God na may pinadala siyang mga tao na nagtumulong ah, uh, sa akin para ma-realize ko yung mga bagay na ginagawa ko before. Hanggat sa, although dumating nga sa point, talagang uh, binigyan ako ng challenges and uh, test. Kung malampasan ko yon yun nga, yung tipong uh, muntik na akong uh, bawian. At thank God, nabigyan niya ako ng chance na ma-realize ko yung mali, mali ko at ginawa ko yung dapat kong gawin. Then, binigyan niya ako ng chance na mabuhay ulit. Then I said, sabi ko, Lord, just take me to where you want me to be. Saan mo ako gusto dalhin, dalhin mo na ako doon. Just give me a chance to live again. Kasi alam kong uh, kung may papagawa ka pa sa akin, then gawin ko yun. Depende kung ano yung gusto mong pagawa sa akin. Wala akong idea about that. Kung ano man yun. As in, gini, ginihingi ko lang. Just ask. At ililid ka naman niya. Ililid ka ni God kung saan niya talaga gusto. Hindi kanya dadalhin sa isang lugar na mapapasama ka. So just entrust your life sa Kanya at uh, yung the best talaga ang mangyayari sa yon. Then, sabi ko nga in the past, uh, yung mga hindi pa nakakapanood noon, uh, ah, after three years, nagkaroon tayo ng ganitong platform. Hugot Radio ay pinanganak. At doon ko na-realize na, ah, ito pala yung second chance. Ito pala yung uh, purpose. Ito pala yung dapat kong gawin na pinapagawa niya to guide. To be, well, parang model na rin pero I don't uh, like uh, ano, you uh, seeing me na parang ako yung the best, ako yung <laughs> pinakamalinis, ako yung pinaka pinaka matalino, pinaka lahat-lahat. No, hindi. pare pare lang naman tayo. Nauna lang naman ako. Nauna lang naman ako na makapunta doon sa daanan na yon at ma-realize at matuto. So lahat naman tayo dadaan dyan. Una-unahan lang. Ngayon, nauna ako, alam ko yung daan. Kaya ibinibigay ko, ko sa inyo yung tamang way yung direction, parang mapa lang, di ba? Para hindi na kayo mawala. That's the secret of a happy life. Okay? Number one, to receive Him sa buhay mo. Kapag nagawa mo yan, makita mo ang pagbabago sa buhay mo, masisiyahan ka, and be also a witness para sa ibang tao, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, na since na-receive mo na si Christ sa buhay mo, oh, wow, ang sarap ng buhay. Hindi mo na masyadong iniisip na, Lord, kailangan ko na ng boyfriend. <laughs> Tanda ko na. Hindi na. Hindi na. Kumbaga, ano, um, magiging kumpleto ka na sa Kanya kasi God will complete you. No man can complete us. Nobody can complete us. It, you know, nobody is designed to complete someone else. Di ba? Only God can complete us. Okay? You start from that. Kapag na, <laughs> pag na pag na-feel mo yan, yung complete na sa Kanya, I am telling you. I'm telling you, sobra. Ang gaan ng buhay, kahit alam mo may problema ka, nahihirapan ka sa trabaho mo, may sakit ang mga magulang mo, may pinagpag-aaral ka, pero alam mo, kumagaan siya eh. Kasi alam mo, may kinakapitan kang very strong. Ganun yon Ganun yon Kapag ganyan ang uh, buhay mo na, okay lang kahit anong dumating sa dagok. Question pa kayo about that you can just PM me and I'll share you more about that. And sa future videos natin, paunti-unti, isi-share ko yan sa inyo. I just, I just hope na i-allow niyo ako na mag-share ng mga ganyan. And uh, i-incorporate ko yan dito sa mga ano nyo, sa mga kailangan nyo malaman ng mga tips na gusto yung maintindihan about relationship. Para naman sabay-sabay tayong umusad. Ayoko yung may naiiwan. Okay? 'di ba? Wala na ako dito sa mundo tapos naiwan pa kayo doon, nandoon pa kayo sa darkness. <laughs> Pangit. 'Di ba? Hindi ako magiging mat- uh, masaya niyan para sa inyo. Gusto ko yung ano, ang yung purpose ko ma-fulfill ko kahit mawala man ako dito. At least uh, meron tayong natulungan. Meron tayong na-guide. And kayong mga maiiwan, kayo naman ang magiging guide sa mga kapwa natin na maiiwan nyo. Mga ganun, yung mga kasama nyo. Start with your family, anak nyo, kaibigan nyo. Doon lang. Hindi na kailangan pang pumunta ka kung saan-saan. Start kung sino yung kasakasama mo ngayon. Kung na-feel mo na yung changes sa buhay mo, then go. Go. Walang, uh, walang dapat sayangin na buhay. I mean, na oras. Kasi di mo alam kung hanggang kailan lang tayo dito. Alright? So, yun ang mga signs. Okay na ba tayo? Yeah, I think so. Yeah. Yun ang mga signs natin na ginagamit ka lang ng lalaki. Then, sa mga susunod nating uh, topic, sabi ko nga, uh, reasons why it's not a good idea na makipag-engage uh, ka kagad uh, sexually sa kas ka boyfriend mo at uh, mga ways para masabi mo na ang lalaki ay nagsasabi ng totoo sa iyo mga ang uh, signs na ang lalaki ay uh, ginagawa ka lang uh, option. Mga ganun, ganun. Ang dami pa, ang dami pa dito. Okay, uh, signs na kailangan mo nang uh, i-let go bago to. Uh, although may mga lumang videos na rin ako dyan na maganda, punta lang kayo ng uh, YouTube. And uh, mga signs sa mga long distance ano uh, relationships then Okay, dapat pala hindi ka na ka-shades. He, he, he. Oo, para makita mo, hindi ka yung nakapiring yung mga mata mo. Okay? Ang itong Hugot Radio, ang uh, purpose nito at ang, uh, ang mission nito ay uh, tanggalin ng mga blindfold natin sa ating mga mata para makita natin ang uh, truth and the light. Okay? Angelica Aray. Oh, bakit? Naano ka? Untog ka? <laughs> Angelica. okay, anyway, uh, Aray. Aray ngayon. Pero smile na yan bukas kasi alam mo na yung totoo. Si Falhan ang balang, ha, ha, ha, ha buhay nangyari sa akin, DJ. Karma lang darating sa kaya. Yun na nga, speaking of that, nangyari na yan sa akin. Bumalik sa akin yung mga <laughs> ginawa kong kalokohan, pambira. At malala, sobra, sobrang lala yung bumalik sa akin. Mm. Maybe someday, someday, not tonight, not tonight, not today, okay? Uh, i-share ko sa inyo yung talagang pinag-isipan ko pa. <laughs> Maybe someday. Okay, so anyway, at least you know na ganun talaga ang nangyari sa akin. At uh, masabi ko na bumabalik talaga yan to teach us a lesson. Okay, uh, from Saudi DJ Karma, okay, uh, lalaking ganyan. Okay, pareho po kami ng boyfriend ko na nandito sa Riyadh at pag uwi po namin next year, he will introduce me to his mother. Next naman! Nakaw! in love. Sige, nakakatawa naman. Okay, and uh, si uh, Miriam. Wow, taga Pulangi ka, DJ Ron. Ompo, taga Iditabi ako sa atong lugar. It is sa Pulangi. <laughs> That's our dialect, okay? And Miriam Baratilia, saan ka dito sa Pulangi? Kita naman tayo pag uwi mo. Why not? Bawat dollar ko mahalaga. Totoo yan. Ang pinaghirapan natin, kailangan talagang uh, ano, um, huwag yung hindi tayo masyadong magastos, okay? May kailangan lang natin na gamitin yan sa mga mahalagang bagay. Kasi kung uh, hihingiin lang naman isang tao na hindi naman talaga totoo sa'yo, abay wag na. Di ba? <laughs> May anak kang uh, nangangailangan ng perang yan. Sabi ni Annalie, uh, boyfriend niya, uh, wala siyang mapapala. Kasi mas importante yung anak niya kaysa sa boyfriend niya. Oo oh, naman. I do. Nag-agree ako dyan. Si Franza nandito. Uh, in my own idea, uh, una maging successful yan. Uh, dahil innocent ang partner niya, para I do believe na after ng uh, karma sa mga ganyang tao, they win and, ha, uh, and uh, sa panluloko sa kapwa. But they didn't know the real fact uh, is in, oh yeah, babalik sa kanya ng triple pa. Karma, <laughs> ang tawag dyan. Hanggang sa mawaglit ang mundo, okay? Ang actually the word karma is not a uh, biblical word or ano. Ang ginagamit lang natin 'yan eh, kasi anong ang karma kasi it's a uh, Hindu Hindu teaching 'yan. Ang pagkakaintindi ko sa ganyan ay uh, although sa atin ginagamit 'yan tipong pag gumawa ka ng masama, uh, babalik 'yan sa iyo. Okay? Um, yan ang popular meaning ng uh, karma dito sa atin. Pero ang teaching kasi yan ay parang sa Hinduism yan and Buddhism na parang gano'n na nga. Uh, yung action ng tao sa, sa nakaraan ay uh, mangyayari din sa future. So, karma. Um, but hindi naman siya uh, teaching ng Christianity. Okay, although may uh, logic naman, uh, I do believe na nangyayari lang naman yung mga ganoon kasi uh, we're being ano um, disciplined. Uh, kailangan natin talaga matutunan yung mali natin at mab- mabago natin yung pagkakamali natin. Kaya pinapa- nadadaman natin yung mga pagkakamali natin nagawa before. So, pinaparamdam sa atin. Parang ganon. And ako si Netsky. Ako mahilig sa spicy pero di ako Bicolana. Batanggenya. Ala eh! Uy, ganda kaya sa Batangas napunta ako minsan sa Batangas, matagal na, mga year 2006 pa. Uh, kasi pumunta kami sa isang beach doon at doon kami nag-outing. Ayun, Batangas. Kamusta ka, Batangenya? Anong specialty sa Batangas? Okay, share mo naman. Uh, ah, Juleski, may kilala ko, Lodi. Send to many yung mga <laughs> messages. Totoo yan. May lalaki talang ganon kaya huwag masyadong magpapaniwala sa mga sweet words ha. Kasi di mo alam, lahat ng uh, messages niya halos nasa inbox ng mga babae. Okay? Send to all. Ganun pala yon Opo, ganun po yon You, Ira. Okay? Anali, ah, totoo palang sinasabi boyfriend ko, Lodi. Lagi kong narinig ang mahal na mahal. <laughs> Hihi. Ako yung uh, di masyadong uh, kasi na Lodi, medyo di ko pa feel yung love ko sa kanya. Ah, love ko siya kasi nga di pa kami nag-meet up. Oh, may reason ka naman na wag mo talagang ihulog lahat-lahat ng sarili mo. Hindi pa naman kayo nakikita. So, ano lang, alalay lang kumbaga. So, yun nga, ang um, kapag ano, kay na hindi pa niya dapat gawin. Padala ka naman ng ano, what are you wearing tonight? What's the color of your... Hmm? Naligo ka na. Uy, selfie ka nga. Ito naman oh. Selfie lang? Sige na. Yun lang. Madali naman na siguro dyan sa inyo. Oh, sige. Mga ganon. Ay, nako. Huwag ka dyan. Hindi yan totoo sa'yo. <laughs> okay, natawa sa'yo si, ano, si, uh, si Jules Keys Yasat. Uh, ah, mga ganyan mga request ng lalaki. Ay, ay, ay. Ito pang nakakatakot dyan kapag ta, kapag hindi kayo naging kayo at nagka nagkagulo kayo, may mga balita kaya dito sa TV na nagkasuhan yung dalawa kasi yung uh, mga pictures niya na pinadala niya before nung sila pa ay okay pa, nagka-chummy-chummy, mga sweet-sweet pa sila, LDR, uh, ah, mga ganyan. Aba, o di ba, nag-leak. Ano nangyari? Eh sinong napahiya doon? Di ba, yung babae. Kaya ayoko mangyari yan sa inyo. Kaya Kapag ganun, wag, wag. Although kung sabi naman, sabi natin hindi naman siya yung nagpalik. Kasi hindi naman talaga siya yung uh, nagpalabas ng picture na yon. Eh paano? Nasira yung phone niya. Pinaayos niya. Yung mekaniko, yung technician, browse ng browse cellphone niya. Tapos nakita yung picture mo na nakakabuka ka kung ano. Tapos yun, oh, yun na ang nag-explore at yun na ang nag-leak ng picture mo. Wala na. Once na ang isang picture ay uh, ah, makalik na sa internet, kahit anong gawin mong uh, pag-iyak diyan, kahit gawin mong uh, pag uh, ano diyan, wala nang mangyari. Kasi lahat niyan ay na, na, na duplicate yan sa internet. Ang bilis kaya. Oh, parang tipong copy-paste. Okay, highlight ko to. Right-click. Copy. Paste. Ayun ah, na. May another copy na. Sorry. Kaya mag-ingat kayo. Okay? Wala mga ganyan-ganyan mga mga request-request na yan. Pambira. Gawin niyo yan kapag kayo ay uh, kasal na. Di ba? Live pa. Ganun. Kayong dalawa lang. Huwag ng iba. So, uh, okay? Okay, sige. Si Annalie, may mahal na mahal ako, narinig ko, uh, narinig ko Lodi. Ako Lodi, lagi kong uh, na gusto ko siya matuto siya ng mag-ipon siya. Ah, okay. So, pinagsasabihan mo yung boyfriend mo. Tama nga naman. Kaya yung mga ladies, ang ano, matuto kayong uh, mag-ipon. Okay? And uh, turuan nyo rin yung mga kasintahan nyo. Kasi yung lalaki, kailangan dapat may ipon kasi siya ang provider, di ba? Hindi yung siya yung dapat, ikaw yung nagpo-provide sa kanya, ikaw yung, although may mga ano naman ngayon, yung mga sinasabing house bond, um, may mga ganyan talaga. Pero hindi naman yung lahat na lang. Kasi yung may contribution man yung lalaki, siya yung nag-aalaga sa bahay, sa mga anak, nag-aayos, hatid ng eskwela, okay naman yon pero yung wala na nga siya ginagawa, tapos pati pera pa naman eh, pang sigarilyo niya, pang inom niya, ay uh, sa'yo pahingiin. Nako, huwag ka na niyan. And in fact, um, kapag ang lalaki na ay may bisyo na, sakit ng ulo yan. Sorry guys. Sorry, sorry. Um, yeah, sorry na lang. Kasi I'm just being honest here. Kasi nakikita naman natin, di ba? Nakikita naman natin sa kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, na kung ano ang, ang nangyayari sa taong ganun. Okay? Hindi ko sinasabing uh, ano, na ako'y sobrang linis, ha? No, no. Noon, uh, although di ako pala inom, di ako uminom. Uh, uminom din, uh, patikim-tikim, pero noon yun. Pero hindi talaga ako lasinggero. I don't even smoke. Uh, bata pa ako, siguro nung high school, nakalasa ako ng uh, sigarilyo. Ang problema kasi, Nung nag-try ako noon, sumakit yung lalamunan ko. Uh, sabi ko naman, I have to take good care of my voice kasi ito na nga yung, uh, uh, ever since naman, ito yung talaga inaalagaan ko kasi yun ang first job ko. When I was 21, nasa radio na ako. Ngayon, kung wala na akong boses, ano pa yung susweldohin ko noon? Di ba? So yun, kaya hindi ako na ano sa ganyang bisyo talaga. Ngayon, ako naman, sinasabi ko, as much as possible, kayong mga babae, learn to choose the best uh, guy for you I'm not saying na yung mga lalaking <laughs> umiinom at mga sigarilyo ay ang sasamang tao. Hindi naman. May mga chances pa naman para baguhin yan, tanggalin yung mga vices sa buhay. Pero it's still best. Kung ako babae, it's my uh, ang karapatan, it's my right, di ba? Na pumili naman yung lalaking hindi ganun, di ba? Para sa akin yon Kayo, depende kayo sa inyo. Gusto nyo yung uh, umuwi siya laging lasing paggabi at mag-asawa na kayo, tapos mag-away-away kayo at bubudyakin ka, tapos sasaktan ka. Sige na, go ahead. Uh, <laughs> I'm not here, ano, I'm not here to uh, uh, force you not to do it, di ba? Pero I'm still hoping and uh, praying na um, you learn to choose the best for you. Ngayon. Kasi mas masaya kaya ang buhay ngayon. Kaya nga, ladies, ha, unahin yung lalaki na inuuna si God, hindi ikaw. Kapag ikaw uh, ang inuuna sa buhay niya, tapos nakakalimot na siya kay God, hindi yan totoong love. At hindi yan marunong magbigay ng true love. Kasi hanggat sa walang uh, God sa buhay natin, hindi tayo nakaka-receive ng true love. Hindi natin na-experience ang true love. Kaya hindi natin alam kung paano ibigay ang true love sa kapwa natin tao. Uh, yun ang uh, principle dyan. Okay, Romney Cosa, good morning boss. Hi friend, kamusta ka kaibigan? Nasaan ka ngayon? Maraming salamat sa pag-join dito. At uh, konti na lang dito and uh, para mabasa ko lang. One stuff. Hello Kuya Ron, uh, marahay na banggi. Magandang gabi daw. Sayang di ako nakahabol. dito daw siya nakahabol. Ayos lang yan. Okay, you can just watch the replay. Sa ka digdi sa Bicol? Um, saan ka naka-star? Star. Ang ibig sabihin doon, saan ka nakatira? Okay? Um, dito ka ba sa town namin or somewhere in Bicol? Share mo naman. Milestone, uh, hi, good evening everyone watching from Kuwait right now. Sa mga taga Kuwait, tama ba ang pag-pronounce yan? Kuwait. Kamusta kayo? Anong oras na yun sa inyo? Tingnan ko nga. Alas 8 o 18 ng gabi dyan sa lugar niyong yan. Ako si Natsuki. Natsuki, okay lang basta naririnig ang boses mo. <laughs> wow naman. Falan Ambalang. Hi, ha, ha, ha. Natamaan ako, DJ, sa sinabi mo. <laughs> okay lang yon At least, di ba? Ang um, natamaan ka nga, uh, may natutunan naman tayo. Okay? Humihilom naman ang bukol. Okay? Uh, Rose, DJ Ron, may PM po ako sa iyo sa page niyo. Thanks. Sige, mahanap natin yung Rose. And let's see ha, kasi madami po talaga kayo. Uh, pero I'm trying my best to ano, uh, sagutin naman yung mga messages. Uh, Aiza, Good evening, DJ. Um, aloha. Aloha. Nasa Hawaii ka, no? Sabi na. Aloha from Maui, Hawaii. Uh, God bless, Kuya, and more power. Mahalo. Wow. Ang ganda kaya dyan sa Hawaii. Nakikita ko lang yan sa pelikula. Okay. Kamusta na dyan sa Hawaii? Buti naman, ano? At nagkabati na yung ano, North and South Korea. Kasi kung hindi sila nagkabati, ang alam ko, isa yata sa mga target ng North Korea ang Hawaii pati yung mom. Pero thank God, talagang lahat, anong lahat na nangyayari sa mundo ay uh, may control si God dyan. Okay? Kaya huwag kayong ano, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-worry. Kung ano may mga nakikita niyo mga kaguluhan sa mundo, it is happening kasi may rason 'yan. Okay? Ang hindi mo problema or hindi mo dapat problemahin ang mga bagay na 'yan. Uh, problemahin mo ang dapat mong gawin <laughs> sa buhay mo para mabago ka. At kasi yung control mo lang ha. First yourself. Uh, you are in control. Control mo uh, to change yourself, your ways para you maging mabuti ka sa sa eyes ni God. And once you die, you know where to go. Okay? Alam mo, I'm always ano, repeating this lagi-lagi kasi totoong mangyayari 'yan. Okay? Anytime, we don't know when. Ang um, kung kailan tayo mababawian. Okay, hi, nako po, Wafunog. Malaking tama mo ng mga manlulokong lalaki dapat isamuray <laughs> ang ulo sa taas at baba. Nako, wag naman. <laughs> taas at baba pa naman. Samurai. Nako, mga taga-Japan, ano? Ay, nako, grabe. Okay, anyway, um, yun nga, uh, speaking of, um, learn how to forgive na lang. <laughs> Ay, speaking of uh, forgiveness, kung gusto yung ano, matutunan at uh, makapanood kayo ng isang video ko about uh, forgiving or forgiveness, punta lang sa YouTube. Hanapin niyo yung kong video ko about bakit kailangan magpatawad, something like that. Hmm? DJ Ron, musta po? At last night, narinig ko naman ang boss mo. Ay, wow naman. Thank you so much, uh, Lori. Si Romnick, boss, wag mo naman i-booking lahat. <laughs> Patay tayo dyan, Romnick. Okay, alam mo yun ba? Marami talaga nagagalit sa akin, mga lalaki eh, inina ko na lang, um, pinablock ko na lang yung mga medyo harsh. And uh, may mga nagbabanta pa nga. <laughs> Wala akong magawa eh. Ayun, yun ang totoo eh. So, nagagalit sa akin kasi alam nila na hindi na sila makapagloko. Eh, ito pa naman na videos ko, Sineshare ko sa mga um, Facebook pages na <laughs> sa mga sa OFWs, ang lad ang dadaming tao doon sa mga 10,000 people ang nasa loob na members ay may mga lalaki doon at babae. Tapos may mga lalaki doon na mga naghahanap ng mga kadate nila. Tapos mga ganun and vice versa. <laughs> yung mga nagagalit sa akin, yung mga lalaki. Ay, well, sorry guys, sorry guys. Um, wala naman. I'm just being true. Uh, hindi naman ako galit sa inyo. I'm not here para siraan ko kayo, okay? Um, I think na ginagawa ko lang talaga yung what's best for all of us. Hindi lang para sa sarili ko yeah, I'm not doing this for myself. Oh, wala naman. Kung sabi nga ni Duterte, if you still need me, then I'll, I'll stay. Then uh, just let me know if you don't, if you don't, if no longer want my uh, service, I can step down. Parang ganon. Kung sa tingin nyo ay uh, wala kayo nakukuha dito sa pagtatatak uh, ko dito, just that, just tell me. Okay? I can stop. <laughs> stop talking. <laughs> Francia, wala sa edad ang panloloko, nasa ugali tabi yan. Oy, totoo yan. May mga matanda na nga, hindi wala pang napagka ah, natutunan, maloloko pa rin. Wala sa edad. Okay? And I've seen there po, pero until now, na iniisip ko if I was used or he loved me. Um, i-compare mo yung mga signs na nabanggit natin para masabi mo kung ano ba talaga siya before sa'yo. Okay, Is, uh, ah, Adrenaline, um, hi DJ, kamusta ka rin? Si Annalise, sabi nga niya, alam ko, Lodi, pinagdaanan mo ka kasi. Ah, okay, yeah pinagdaanan ko at ginawa ko. <laughs> Nako, sama ko talaga. Okay, anyway, uh, I feel you and I know you, Lodi, kahit dito lang kita nakita. Uy, maraming salamat sa inyo ha na pinagkakatiwalaan niyo ako. Mm-hmm. And uh, natutuwa ako na nandito kayo lagi. Sobra. Super thanks. Thankful ako sa boyfriend ko now, Lodi. Di siya aggressive sa mga gawain para sa mag-asawa. Ay, very good yon Kakaiba. Ayan. Always pray for your uh, ano, um, kasintahan. Teka lang, sa ko ba hinahanap? Uh, wait lang ha. Meron akong message. Yung mga dapat mong gawin sa boyfriend mo, sa kanayon, I-share ko rin sa inyo. Okay? Mga never mo dapat gawin sa boyfriend mo. Ganon. Alright, Adreline, late ako DJ. Okay lang yan. Manood ka po ng replay. Okay, okay ang payo mo. Kaya tama naman ang kasabihan, learn from our mistakes. Correct. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo makasalanan. Wala ditong walang kasalanan. Kaya nandito tayo para matuto tayo sa ating mga pagkakasala. Di ba? Sabi nga ni Pastor, uh, we're not living here to be sinless. Yung tipong walang kasalanan. We live to be to sinless. Ibig sabihin, magkasala ng paunti-unti na hanggat sa mawala na. Okay? Mabawasan ang pagkakasala. We're not sinless. Uh, may times na you're, ano, ang gusto mo na magbago, may mga times talaga na may mga temptation tayo na dumarating sa buhay. But, wag kang mabahala kasi ang temptation na yan, hindi naman yan ibibigay sa iyo na hindi mo kaya. Okay? So, ibibigay yan sa iyo kasi alam ni God na kaya mo siyang labanan. Okay? And do not, ano pala, um, resist ang yung temptation na yan na hindi mo kasama si God. Kasi um, ang pinaka-purpose kasi ni God ay matulungan ka talagang uh, sa buhay mo. Now, sabi dito, to resist your ano, um, the devil. Alam ko kasi si devil, eh, siya talagang gumagawa ng mga bagay para magkasala tayo. Ang sabi dito, sa James uh, uh, 4 verse 7. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ngayon, if you resist the devil without first submitting yourself to the Lord, hindi mo kaya yan. As in, I'm telling you, hindi mo kaya yan. Okay? But if you first submit yourself kay God, second step, then you can resist the devil. And the devil will flee from you. Lilipad siya, aalis na sa sayo. Okay? Kasi hindi niya kaya. Because first, you have God with you. Yun ang sikreto dyan. Okay? So tatandaan niya, ha? huwag mag-resist sa temptation na hindi muna isubmit ang sarili mo kay God. Okay. So, nasabi ko yan kasi before, I always uh, uh, try to resist the temptation pero di, na, di ko nakakayanan. Kasi, especially nung uh, kabataan ko, nasa radio pa ako at uh, uh, hindi pa ako hindi pa ako kanito katanda. <laughs> um, ngayon sinasabi mga yung palay na daw lumalapit sa manok. Ay nako, totoo 'yan. And uh, yung temptation 'yon. And since wala naman akong God nung panahon na yon, although I was trying to resist, but talaga nakayanan. Nagawa ko pa rin. But alam mo ba, nung uh, nangyari na yon, yung nag-submit na ako ng sarili ko, tinanggap ko na si Lord sa buhay ko, resisting the uh, devil is ano, just a piece of cake kasi alam mo naman na pinapalakas ka ni God. Okay? And uh, lagi mo siyang kasama eh, kasi kasama mo sa dasal mo every day. Sabi ko nga, always pray every day when you wake up and before you go to bed. Alright. So yun, sabi nga na ano, wag daw i-booking lahat. Hindi ko naman. Hindi ko naman siya na binubooking lahat. Kailangan ko lang talaga maging totoo sa inyong lahat. Okay? And yes, amen. God is good all the time, sabi ni Annalie Uh, huwag kang magsalita ng ganon, DJ Ron. Bakit naman? Nahuli ako sa live mo, DJ Ron. Okay, sige. Okay lang po yan. Thank you so much. And uh, Marites, Dupan, Edma, DJ, sana next time pag-usapan naman ng paano mo malalaman ang mahal mo uh, kung mahal mo pa ex or mahal ka pa ng ex mo. <laughs> Yan, sige, maganda yan. Sige. Request ng pamangking ko, kasama ko dito sa Riyadh. Paano mo malaman kung mahal ka pa ng ex mo? Okay, bigyan ko kayo ng ano, uh, based from ano, experiences ko. When I got sick, um, wala na kami ng ex ko, eh, first girlfriend ko. Very, ano, tagal na. Siguro matagal na kaming wala. Like, uh, uh, wait lang, kwentahin ko lang. Uh, kailan ba kami nang kawalaan? Sige, wait lang siguro mga 7 7 years na ba or or more. Eh, 7 to 8 years na kaming hindi magka kilala, ay kilala, magkausap or wala na kaming communication. Then nung nagka ano ako, nagkasakit ako, na feel ko talaga yung love pa rin niya ako kasi sabi niya, yung, hindi naman siguro total love na tanong love na love. Nandun pa rin yung care. Kasi sabi niya sa akin, wake up. Sabi niya, ano, gumising ka, ako kayong tulog ng tulog na-appreciate ko yun sobra. Parang mm, na-appreciate ko yung ano niya, yung sinabi niya sa akin na kailangan kong lumaban, kailangan kong mabuhay, kailangan kong magpalakas. So, yun. Masabi kong meron pa rin siyang care. Pero kung love, siguro hindi naman yun na talagang love na tipong gusto niya akong maging asawa. Hindi. Yung nandun pa rin yung care. Hindi yan mawawala. Okay? So, isa yon Isa lang yon And uh, marami pa naman sigurong iba. I think, uh, sige, may nakita akong ganyan na ah, dito sa binabasa ko. Sige, share ko sa inyo. Don't worry. Next time, Marites, thank you for ano, uh, sa suggestion mo. Anali, uh, ah, naku bawal nga pero liberated din ang study na yan. Ah, ganun ba? Uh, mautak ata ang mga Pilipina. Oo nga, totoo. May alam akong ganyang kwento. Kahit bawal sa Saudi, ay eh, nakakagawa pa rin ng mga miracles. And Annalie, pero sa totoo lang, Lodi, mahirap mag-I love you kung di mo feel. Oo naman. Diba? Sabi nga, don't say the words. Don't say you love me, you don't even know me. If you really want me, then give me some time. O, oh, diba? Kanta yan. Don't go there, baby, not before I'm ready. Don't say your heart's in a hurry. It's like, you're gonna, we're gonna get married. Give me, give me some time. Ganon. Ganun don't say the words if you don't mean it. Kaya, huwag mong paglaruan ang puso ng isang tao. Kapag hindi mo gusto, huwag kang magpakitang motibo na gusto mo siya kasi baka ma-misinterpret ka. Okay? And kung talang wala naman talaga, don't give ano uh, false hope sa tao. Para hindi naman siya masaktan. It's better to uh, be honest sa tao uh, than comforting him with your lies. Do not comfort the person with your lies. Kasi hindi pong ayaw mo siyang masaktan, pero nagsisinungaling ka naman sa kanya kasi ayaw mo siyang masaktan. Which is wrong, di ba? Mas masakit yun kasi kapag uh, once na nalaman na niya na nagsisinungaling ka pala, mas masakit, masakit yun in the end. So, mas maganda, sa una pa lang, naging totoo ka na sa kanya. Kung talagang wala, then wala. Stop, di ba? Be honest. I love making love notes with my own idea. Shuri no, kapag sinipag ako, share ko sa iyo my own originality letter. <laughs> Ay, wow naman. Okay, ulitin ko lang ha, yung mga mahilig mag uh, mm, sulat-sulat dito. Padala nyo naman ako, then display natin dito sa likod para <laughs> lagi nakikita. Di ba? Sa mga um, notes, mga appreciation uh, notes, ganyan. Thankful lang ako, sabi uh, ni Annalise sa boyfriend ko kasi kaiba siya sa past relationship niya. Wow. Congratulations sa iyo, Anali. Buti naman at uh, nagkaroon ka ng uh, ganun. Uh, yung mas better doon sa previous uh, boyfriend mo. That's right, Lodi. Kung may Diyos ang lalaki, di siya makakagawa ng mali. Totoo yan. Lahat naman tayo. Hindi lang yung lalaki. Okay? And tama DJ, kasi alam mo, kapag meron tayong sigad sa buhay natin, mahihiya tayo magkamali. Kasi alam natin na si God pinatawad na tayo sa pagkakamali natin and He died uh, for our sins. And uh, <laughs> tapos tayo, tawa tayo gumagawa pa ng mali, parang mahihiya na tayo. So ma- magkakaroon tayo ng hiya kapag ganun. Oh, by the way, yan ang basa ko sa pagkatao mo, Lodi. Nag-change ka ng life. Thank you so much. Okay, si Adeline uh, Domingo. Sana DJ yung uh, kakilala ko magbago na rin. Uy, speaking of, um, if you want uh, the person to change, first you need to pray for that person. Although the person ha uh, halimbawa ayaw niya magbago, uh, wala siyang defense sa iyo kung ipagdasal mo siya. Hmm? Magiging uh, defenseless siya sa prayer mo kasi hindi ikaw ang magbabago sa kanya, kundi si God. God will change him. So, ang gagawin mo lang ay ipagdasal mo siya para si God naman ang bahala na sa taong yon. And once na si God na ang bahala, nako, totoong may mangyayaring pagkaka, ano, bago dyan sa taong yan. Okay? And uh, liklikan. Tama ba ang pag-pronounce ng pangalan mo? Baka minamurder ko. Jonaline. Okay, salamat sa mga advice mo. Now I know. You're welcome. Maraming salamat din sa at nandito kayo. You're staying with me. Totoo yan, Francia lagi tayong may choices. Okay? At si God, in fact, binigyan tayo ng free will to choose. Okay? Kasi kung hindi tayo binigyan ni God ng free will, di ba, <laughs> masyadong strict siya, di ba? In first place, kung wala tayong free will, uh, di tayo bibigyan ng choices. Back in, ano, sa mga early stories sa Bible, kay uh, Adam and Eve, di ba? Uh, sabi ni God, uh, you are free to eat No? Parang free kang, ano, lahat nandito na nakaprovide sa iyo except okay don't touch this Ay, yung tree yung tree na bawal nilang uh, kainan o kainin yung fruit nun and uh, yung knowledge okay um, kasi binigyan tayo ng choices ang ibig sabihin nun, hindi tayo parang robot na do this, do, do this, don't do this, mga ganyan. Ang um, binigyan tayo ng choices kasi alam ni God na um, you are, ano, parang meron kang talagang, ganun siya, ganun, siya ka, ano, loving eh. Hindi siya yung God na very controlling. Kaya, tama nga yung sinabi ni Francia, may choice tayo. So kapag ang isang tao na, nagawa ko to kasi wala akong choice. Kaya kita naloko. Kalokohan yun. Di ba? May choices siyang, may choices siyang uh, nangyari before that. It's either lokohin ka or hindi. Choices yon. Jocelyn, uh, sana lahat ng mga lalaking maloloko magbago na. I amen to that. Pagdasal natin, okay? And uh, Annalie Itauco Roloma, yes, follow the uh, follow God. Okay? Uh, kaya pala Lodi, unang video mo Lodi nabasa na kita nag uh, born again ka na sa buhay mo. Well, yeah. Speaking of born again by the way, ladies and gentlemen, it's not uh, a religion, okay? na the meaning of uh, being born again kasi is we lahat tayo, okay? We need to ano, be born again. Ang ibig sabihin niyan ay kailangan mong ipanganak muli. Hindi ibig sabihin yung, ibabalik ka sa sinapupunan ng nanay mo. No. Okay? Um, kasi sabi kasi ni, ni Christ, ang kailangan nating pagdaanan yon. Okay, hanapin ko lang yung specific uh, word dito. Um, Jesus answered, sabi dito, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Okay. So, uh, sabi dito, you must be born again. Okay. So, ang ibig sabihin dito, kailangan mo talagang ipanganak muli. Ibig sabihin, mabago ka. Okay? And alam natin na makasalanan tayo. Okay? born of the Spirit. Okay? So it is with everyone who is born of the Spirit. Um, kailangan natin mag-undergo sa process na yan. Uh, kasi kung hindi, hindi tayo makakapasok sa kingdom of heaven. Sino bang ayaw nun? Diba? Ikaw, do you think uh, magugustuhan mo na once you die, hindi ka makakapasok sa kingdom of heaven? If you are a believer, you should and you must believe this kasi hindi naman ito galing sa akin. Galing to mismo sa nakasulat. It's in John uh, 3 verses 1 to 21. Basahin nyo na lang. Okay? And uh, although it's hard and nakaka-boring, I know, we're tao tayo and hindi naman uh, sanay, nasanay ang tao na magbasa. But I still uh, insist and suggest, <laughs> of course, suggestion na if you really want to learn more about the the one that you are, ano, uh, parang fina-follow mo siya eh. Mas maganda, mas maigi, na mas makilala mo siya. Bakit mo siya susundin? Di ba? Uh, kailangan mo maintindihan kung bakit at kung sino siya. So, to know the person or to know the God that uh, we are following, kailangan natin siyang makilala. So, paano? Kailangan natin magbasa about the about him. So I suggest uh, you open your Bible and uh, start with the book of John. Ang book of John kasi, ang ganda noon kasi very ano, ang ang ganda doon, yung uh, life ni Jesus Christ ay uh, mas maintindihan mo. <laughs> Hindi yung ang um, makwentuhan ka lang. Mas maganda yung ma-experience mo mimo, ay, uh, mimo <laughs> sa mo sa sarili mo. Um, talagang yung experience mo ano, very uh, direct. You are reading it and you're feeling it. And uh, ask the Holy Spirit na i-guide ka. Kasi sa totoo, kapag nagbukas ka ng Bible, aantukin ka. Alam mo kung bakit? Kasi nandiyan si taning. Mga ganun. Aantukin ka talaga. Testingin nyo. Pero kapag uh, ang gawin mo, mag-pray ka muna before reading it and you ask uh, the Holy Spirit to uh, guide you, ipaintindi sa'yo, maa-appreciate mo. Ah, ganito pala. So, yun. Okay? Ayan. Paunti-unti. Huwag mo naman biglain kasi baka hindi mo naman makaya. Mawalan ka na ng gana. So, yun nga. Ang pinaka, ano doon, bottom line is, you pray pray. Ask uh, God to ano, to guide you. To give you uh, ano, the patience. Siyempre, sobrang mahaba yun eh. Uh, isang book, ah, isang uh, Bible, mahaba 'yan. But uh, you must start with ano, one book muna. Combination of books kasi yan, marami yan. So, Book of John, punta niyan. Pero kung gusto yung pinakamaikli na nandun na lahat, somehow parang uh, yung Book of Mark. Mark. Pero para sa akin, start ka na muna kay John mas maganda si John. Right? And yeah, basahin ko na naman dito. Then, uh, pahinga na rin kayo kasi I know uh, anong oras sa inyo. Mag 9 o'clock na siguro. Uh, yeah, and uh, may paso pa kayo bukas. Sabi ni Francia, eh, the meaning wafo no, he lead you to make an hugot page to help other people. That's good for you to be a new one. Oo nga po. I strongly believe na ito talaga ang uh, way at na gustong mangyari sa akin. Sa atin lahat. At uh, kaya ito nabuo. Nakakatuwa. Andreline Domingo, amen. Amen. And si Annalie Itawok, uh, yan DJ Lodi kasi marami pa talagang di pa bukas sa puso ni God. Papa God. Yeah. Marami pang pusong ano, bato. Okay? Matigas pa ang puso at matigas pa ang ulo. But anyway, pag-pray na lang natin yung mga taong kagaya niyan. Okay? And if you are here na gusto mo na magbago, ask God, okay, to help you. Hindi, ah, uh, hindi ka naman niya bibiguin. I'm sure of that. Okay? Jocelyn, uh, pareho tayo DJ Ron. Second life. Pero ako, nakaakit sa langit. Ang ganda. Puro bulaklak. Wow. At yung uh, daan, maluwag. Tapos lakad mm, na ako ng lakad kasi hinahanap ko yung dulo ng daan. Wala siyang dulo. Hanggang pagsikip ng pasikip yung daan na hindi ko po nakita yung dulo hanggang nakabalik ako sa lupa. Siguro may obligasyon pa ako dito sa lupa at dapat kong gampanan kaya hindi pa ako kinuha at binigyan pa niya ako ng second life. Kaya thank God and uh, God is good all the time. Totoo po yan. Yeah. Lagi tayong bibigyan talaga ng second chance lalo kung uh, meron pa talaga tayong dapat gawin. So Jocelyn, ang um, mag-testify ah, ka sa mga kapwa mo na hindi pa nakakakilala para naman ikaw naman ang gamitin niya. Let God use you. And uh, and yun, may mga talent kasi tayo, 'di ba? Mga gifts, sabi ko nga. Like ako, ang um, masyado ako madaldal sa microphone pero in real life I am not. <laughs> masyado lang akong mapagana. Mamatsyag lang ako pag nasa off the microphone. But once nasa harap na ako ng microphone. Since imagine that, kanina pa, hindi pa nakikinto ang bibig kong kakasalita. So, ganun talaga. <laughs> Pasensya na. So, yun, it's a gift. And, um, kaya yan, find your gift and use that. Um, let God use you too. And uh, alam na alam na ni God kung papa, paano natin, paano mo gawin yan. Okay? So, siya na nakaka, alam niya kung ano dapat, kung saan ka dapat. Alright? Eileen Espina, That's true, dear Ron. If we have God, kahit may problema, magaan lang. Yung solution, dito na ako sa Pinas. Uy, nasa Pilipinas ka na. Congrats. Welcome back. Huwag mong pagsawaan i-share si Papa Jesus. Yeah. You know, um, dapat di tayo maging ano, mahiya. We should not be ashamed of His uh, uh, teachings, His name lalo na. Uh, about, you know, siya mismo. Huwag tayo mahiyang i-share. Kapag siya ay uh, pinag-ano siya, parang kinahiya mo, kina, kina, ano bang terms Tagalog? Yung tipong uh, ah, hindi mo siya in-acknowledge dito sa lupa. Once na mamatay ka, ikaw din naman ay uh, hindi niya ma-acknowledge pag ikaw ay namatay. So yun ang hinaharap ko kanina. Okay, kaya wag tayong mahiya hanggang hanggang kaya, okay? Hanggang buhay ka. Uh, hanggat sa may pagkakataon, i-share mo. Okay? Kasi pag namatay ka, hindi kanya ikakahiya. Ganun 'yon. Yun ang hinaharap ko kanina. Uh, hindi ko lang talaga mahanap yung exact verse niyan. But if someone knows that na nandito, let me know. Okay? Hanapin ko yan next time. Share ko na rin. Thank you, Lodi, for supporting our president. Uy, speaking of, President Duterte. Ako, hindi ako, ano, hindi ako magsisinungaling. Talagang binoto ko siya. Binoto ko siya. Um, and uh, hindi ako against sa mga ginagawa niya kasi naniniwala ako na kailangan talaga ng pagbabago sa Pilipinas drastic change kasi sobrang dami ng mga adik, sobrang dami ng ano, dami ng masasamang loob. Kailan pa kailangan gawin 'yan kung ano, malala na? 'Di ba? Yung mga anak nyo ang mag-suffer ng mga ganyan. Imagine that, yung mga drugs na pumapasok sa <laughs> Pilipinas. Kung hindi yan ginawa ng uh, uh, paraan para masugpuyan at mabawasan man lang, kawawa yung mga kabataan. So yun, tama naman yon And uh, naniniwala ako na may purpose talaga kung bakit siya nanalo. God uh, has ano, uh, a reason. Sabi dito ni Annalie, God is only one perfect. He is and He knows everything. Kaya huwag tayong, huwag natin pangunahan siya. Yung tipong uh, mali yung mga nangyayari sa paligid natin. No? May purpose yan. May dahilan din pala ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Halos, tingin mo, itong nakaupo dyan eh, ang sama-sama. No, no um, <laughs> kasi hindi naman i-allow ni, sabi nga ni, ano, sabi nga ni Duterte, if God wants me to become a president, I will become a president. Sinabi niya yan noon nung hindi pa siya nananalong presidente. So yun, God wanted him to become a president and now he is the president. So that means to say that God wanted him to become the president of the country. So kaya maniwala na lang tayo. Kasi kung talagang ayaw ni God na maging presidente siya, edi eh, dapat di na siya nanalo. Ah, di ba? So yun yun. Kaya lahat ng bagay na nangyari sa atin ay pagkatiwala natin sa Kanya. Hindi natin nakikita yung future eh. Kaya kailangan natin maging uh, ano, trusting. My Diyosa, ah, manood lang po ako ng replay. Uh, hindi ko napanood live. Ah. God bless you and uh, most especially to you. Thank you, Mai. Sabi ni Ruby Kadungon, very nice. And a few more. May chatmate ako, dati DJ, panay parinig. Kailangan daw niya ng phone. Kaya hindi siya nakakapag-online kasi dukot phone niya. Oh, nadukot phone niya. Gusto niyang bigyan ko siyang <laughs> dead mo ko. <laughs> okay. Um, gusto yung uh, bigyan siya, dead mo ko siya kasi mahalagang pera sa akin dahil pinaghirapan ko at importante sa akin at anak ko. Natawa naman ako doon. Okay, tama naman yan. Tama naman yan. <laughs> Nagpaparinig pala sa'yo. Ay, pambira, oo. Okay, anyway. So at least sabihin mo sa kanya, <laughs> ang pera hindi naman ganun kadali. Yeah. Okay, thank you for uh, making me laugh. Andeline, si Annalie, um, few last na lang uh, messages. Lodi, um, dyan ako. I believe sa iyo, Lodi, because you have God in your life. Maraming salamat naman. Lahat naman tayo mahal ni God. Wala naman sa akin hindi mahal. Hindi ko sinasabi na you are uh, sinning right now. Hindi ka na niya love. Love ka niya. Alam mo kung bakit? Kasi kung hindi ka niya love, hindi mo narinig yung sinabi ko at hindi ka nakapagkaroon ng realization ngayong gabi. Di ba? So, love ka pa rin niya at inalaw niya na magkakilala tayong dalawa. At uh, magkaroon ka ng mga opening ano. Um, so, mga tips na gagawin nito para mabuksan ang mga mata mo to open your eyes, yung mga blinded eyes na, na yan. Okay? And so, love ka. Huwag mong kalimutan yan. Romy Kanlapan, me and my boyfriend have known each other since teenagers. After 20 plus long years, our paths cross again and we became officially boyfriend and girlfriend now. Nax! Ang cute naman ng love story niyo. Parang uh, panghugot romance. You can share your ano, ano, story, yung love story niyo if you want. Okay? And uh, kung gusto niyo lang naman i-share, din kung may tanong kayo, we can do that. Sige, sige, sige. Okay. Um, the, nakakamiss na po Bicol Lichay, lalo na po sa lugar niyo sa Pulangi. Ganda ng view dyan. Oo nga, yung view namin dito sa bundok, ang ganda kasi kitang-kita yung uh, field tsaka yung Mayon Volcano. And in fact, if you have um, Instagram, follow me on Instagram by looking for Hugot Radio. Okay? Makita niyo yung mga pictures doon na Hugot Radio. And yung mga pinapakita ko mga views dito, <laughs> ma-appreciate nyo yan. Super ganda. Okay? Baka maisipan yung bisitahin ng Bicol kapag nagkataon. Maraming din ng mga babaeng malandi talaga, Lodi. Kahit babae ako, di ako agree sa mga babae kahit alam naman na may mga boyfriend na o asawang yung lalaki, nilalandi pa rin nila. I hate that kind of girl. Hindi naman natin malalahat talaga eh, kahit na ganun, di ba? So, yun. Kaya nga, lagi niyong ipagdasal ang uh, ah, kaparehan nyo na ilayo siya sa kanyang uh, mga temptations. And baguhin siya ni God para naman maging the best uh, guy siya sa iyo. But uh, ito lang masabi ko, kapag talagang hindi pwede, ha, huwag nang pilitin. Kasi kung talagang kayo, kayo. Alright? And uh, kapag hindi kayo, tanggapin niyo na lang ang katotohanan na hindi talaga kayo. Nilalayo ka lang ni God sa mas makakasama sa iyo. Okay? Tulog ka na, DJ. Tulog na tayo. Yeah. Thank you so much. God bless you. And again, this is Hugot Radio. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. See you next time. Good night.